Molt bona nit, família. Són un quart de deu de la nit d'aquesta nit freda del 22 de gener del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una edició també molt, molt, molt especial del Pim Pam Pum. El Pim Pam Pum amb vinils. El programa de música combativa de Ràdio Trama. I el sisè aniversari! el sisè aniversari d'aquest programa que pretén portar-vos al boi millor del punk rock, de l'escada, de, de tot plegat eh, i una agenda ben nodrida des del 22 de gener del 2009. Avui fem 6 anys i estem molt cofois i molt cofoies de, de poder-ho poder, de poder celebrar amb totes vosaltres. Eh, presentarem a la gent de la taula, que avui hi ha un munt de gent perquè com ja sabeu és un especial vinils i per tant doncs, eh, ha vingut gent a portar els seus temes i bueno, és, és una joia això. Tenim a, a la primera, el primer de tots, com sempre, a l'indispensable, la Gardela, la Mollerussa, i el, no que no pot el que no pot fallar mai. El puto Ricky, que porta aquí també un, una estona llarga muntant, que tenim aquí un parell de, de reproductors de eh, vinils eh, ben guapos. Doble, plat, doble platina de vinils. Avui sí, avui anem sí, ben servides. <laughs> Que dius, guapo, com ha anat la setmana? Molt bé, molt bé. Hi ha moltes ganes de, de que arribés aquest dia, també. Els vinils, igual que els casets, no? És un dia molt... És un dia especial, clar que sí. I, bueno, sí, sí. i la, la setmana passada vam fallar i també teníem ganes de, de tornar-nos a retrobar. També ens han vingut a acompanyar la, la Marta. La Marta. Que ens porta uns bons hola, temes hola, també. Què què tal? Com estem? Molt bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí. Molt bé. I la... la Vera. Vera. I la Vera, que també ens ha vingut a acompanyar. Bona nit. I a l'altra banda de la taula tenim el, el, mestre, el mestre Lara. Hola. Hi ha algú que, que no, hi ha hagut algú que no ha dit ni hola aquí. Jo, fins que aquest algú no... Jo no... Vull dir... Di hola. Hola. Ui. Bueno, però doncs aquí estem, dius amb ganes i amb il·lusió, aquest... encantat de compartir amb, amb tu el teu sisè aniversari de la ràdio. Clar que sí, clar que sí. Molt bé. Molta joia molt i molta eh? alegria. Ho hem descobert així fa escassos 10 minuts, com dient... Hòstia, el primer programa el vam fer un 22 de gener. Hòstia, avui no és 21 de gener? Sí. No, no, avui és 20... Hòstia, avui és 22 de gener. Ha sigut com sorpresa, ha sigut... total. Mentre muntàvem el, el programa dels vinils, ha sortit la conversa i, jo, que avui fem, que avui fem 6 anys. Pues... No sabeu, Això l'any que veu hem de preparar, amb una mica de... Som, perquè... sí, el pim-pam sorgeix quan... Ja, tal si va com bé raja, la cosa, tot tal com raja. I a la banda de Lara també l'indispensable, el nostre company de Barberà, l'inestimable Manolo, que dius, guapo? Bona tarda, doncs pues aquí estem, amb, amb unes ganes infinites, infinites de fer aquest segon programa de, de vinils, perquè recordem que això va començar com una conversa aquí a un pim-pam així de, de birreo i tal. Això t'ho ja vas treure tu de la màniga. El segon programa, eh? déu nhi déu I tant. I el 157, evidentment, pues més, ahí, no? estarem, clar que sí per fer 157 encara ens queden. Estem a la 147 eh, d'aquest programa de música combativa, per les que no sapigueu, és música de tota mena, de tots els estils, però bueno, amb, amb certa vessant combativa i, i bé, sense més preàmbuls, em sembla que començarem a tirar el primer tema, que em sembla que, que el tira el mestre Lara. Molt bona nit. Començarem molt tranquil·lets amb Sílvia Pérez Cruz. Eh, molts ja la coneixeu, aquesta, aquest, aquest xorro de veu des de Calella de Palafrugell. Anem amb, un, bueno, amb un single que va treure aquest passat 2014, és un maxi single, acompanyada de Raúl Fernández Miró, Refri a la guitarra, i bueno, en, aquest, en aquesta cançó, que és una versió de Chicho Sánchez Ferlosio, un cantautor anarquista eh, espanyol, sí. i bueno, fa la versió d'aquest tema, ella piano i veu, i Raúl Fernández a la guitarra acústica. I veu brutal, eh? I veu brutal, és un tema molt tranquil, molt, molt tranquil, ho puc tornar a dir perquè és tan tranquil que puc dir per tercer cop que és un tema molt tranquil, però bueno, Gallo Rojo, Gallo Negro, un temazo, versió de Chicho Sánchez Ferlosio, d'un disco que crec que es diu Liber... Canciones Libertàries o Canciones por la... Ara no, ara no t'ho sé dir. Ni idea. Bueno, Gallo Rojo, Gallo Negro, endavant. Comença tranquil·leta. Com a, com a lliçó de vida. Silvia Pérez Cruz, amb Raúl Fernández a la guitarra, un temazo tranquil·let per començar apunta, aquest pim-pam-pum. Apunta maneres, eh, que està però... 47 Sí, si teniu mai l'oportunitat d'anar a un concert de la Sílvia i en Refri, aneu-hi perquè val molt la pena. Vull dir, no ballareu, no, no, no. molt segurament no trobareu una barra on, on demanar ni cervesa ni calimocho, però <laughs> estareu asseguts a una butaca i ho gaudireu, de veritat és un, és un espectacle. Molt bona proposta per començar tranquil·leta. Uh, això és un programa de música combativa i segueix endavant. Ara és la Marta qui, qui ens portarà un, un dels seus temes zaranganos que ens ha preparat directe també en un, en un vinil exclusiu. Què ens portes, Marta? Què dius? A veure, porto un disc mm, molt antic, que és una cançó molt coneguda, que és coneguda per el Frank Sinatra, però no és seva, és d'un tal Anca, un tal Ribó Pol, i un Pol tal Anca, François. Pol Anca. I bueno, ens la canta la Nina Simone amb una versió que a mi m'agrada molt i és del 72, vull dir que és una mica antiga. And now the end is near and so I got to face the final curtain, curtain.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 I tant que sí. Molt bé, molt guapa, molt guapa també la proposta. Més música combativa, més música de la bona, començarà a espavilar el, el programa, encara que encara arribaran temes més tranquil·lets, però començarà a espavilar amb un temilla que em sembla Vinga, que ens tira el Manolo. Sí, seguim tranquil·lets, però bueno, un, canviem de... De registre, com a mínim. Sí, com a mínim això, eh, llavors venim amb el Dr. Calypso, amb una adquisició de fa molt, molt poquet. La darrera. Un, la darrera eh, adquisició. I porto un vinil que han fet dels Dr. Calypso, que es diu Sempre Endavant, i bueno, és una edició que han, fet, han fet una tirada en vinil, no sé si, si també tenen CD, sí, suposo sí. que sí, i han fet aquesta... Jo tinc CD edició de, bueno, és del, del 2013 i porto a, de la cara B el primer tema que es diu La gent del carrer. a, a veure què us sembla. Fum-li! Doctor Calypso... <laughs> no, no no, Els Doctor Calypso, com dèiem, Uh, gent del carrer, brutal aquesta cançó que ve en el seu darrer CD, en el seu darrer vinil en aquest cas, i que, i que porta temes tan bons com, com aquest que ha sonat, o el Waikiki Beach, o... Són, són tiro fijo, no? Sempre aquests, tant si venen en, en vinil com si venen en CD o en casset, per mi... Jo, mira, jo, els conec, jo els conec quan tocaven en més català. -hmm. vale? Escatant Actor Calypso i, i, I, i qualsevol altre més sempre. O sigui que això deu, devia ser als 90 i poc o inclús una mica abans. Sí, sí. I, I aquest últim treball que han fet, la veritat és que m'ha portat un regust eh, als inicis que feien... Dels primers. Sí, sí, la veritat. so Doctor Calypso total. Total, total, o sigui, és Doctor Calypso com si fos antiga. Pot, te'n pot anar 5 anys fora i tornar i, i et posen aquest tema que no l'has sentit perquè no ho saps qui és. Sí, sí, mm -hmm. i tant. Molt guapa, molt guapa la, la, la proposta. Em sembla que ara va, va el mestre Lara, segueix la música combativa, segueix aquesta edició especial. Ens ha arribat la Pollorita, ens ha arribat la Noelia. Què dius, guapa, com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs això que dèiem, fem 6 anys i fem 147 programes, aviat els 150 també serà especialet i, això no s'atura. Què ens portes, Lara? Pues anem cap, a, anem cap al Londres setantero, vuitantero. Eh, anem amb la discogràfica To Town, és un recopilatori, un LP recopilatori de To Town, que es diu This is To Town, o This are To Town, o This are To Town. déu nhi I, bueno, surten a la cara A, a les, o sigui, a la cara del disco surten les set primeres cares A de single d'aquesta discogràfica, i a la cara B surten... Mítica, mítica discogràfica. I a la cara B, sí, i a la cara B surten les cares As dels singles del 12 fins al 19. Vull dir, és una, els inicis de, de la discogràfica total, les cares As. I anem amb un tema de Rico Rodríguez, eh, trombonista dels Escatalites i els Specials, entre molts d'altres. El Rico Riquiqui. El, ric, el, rico helado de, el Rico helado de fresa. I anem amb un tema que es diu Jungle Music, que és un temazo. I res més, Rico Rodríguez, Jungle Music. Enjoy! <laughs> enganxada, enganxada. Això van venir, estàvem parlant, que voleu, penya? Esperem que allà on estigueu, us estigueu passant la meitat de bé d'aquí, que, que això fa goig i que fem 6 anys i, i no cada dia es fa 6 anys. Molta, molta il·lusió d'aquest programa. Segueix la música combativa, segueix el pim-pam-pum. Cap on va? Va. Em sembla que va el Ricky. Va, va, va, va, jo, va, jo, va, jo. Va el Ricky. pues Deixa'm, perquè estava jo, és que aquí hi ha un munt de catxarros avui. Sí, eh, no, no, avui, avui per tocar-ho tot és una mica complicat. Hi han dos reproductors de vinil, una taula de so, un ordinador, dos ordinadors, bueno, diverses coses Molts més. vinils. Sí. és trànsit. <laughs> Què, què ens portes, maco? Porto, porto gràcies a, a la Marta, jo tampoc porto cap vinil propi, però bueno, he, eh, he saquejat una mica la, els vinils dels companys i he trobat un, un d'ACDC. Olé déu nhi ACDC, que... La segona cançó d'ACDC que sí, sonarà al Pim Pam Pum. La primera va ser al, al, al programa 50 i va ser You Show Me All Night Long o alguna així. Doncs pues mira, en aquest cas mm, no coneixia aquest disc, ho he hagut d'escoltar de, abans, de, abans del programa, he estat escoltant una mica, que el, el disc es diu Dirty Deeds Don't Dirty Chip, i que no el coneixo però absolutament de res, però he triat una cançó que es diu Rocker. Rockers. Rock and roll pur i dur. Clar que sí, amb el CCBC seguim el pim-pam. Som-hi! Som-hi! Only rock and roll. Eh, sí que és dels vells, això, eh? Sí que deu ser de l'altre cantant. Déu-n'hi-do, déu nhi déu I espectaculars a CCDC, aquí al Pim Pam. Ens rock acaba d'arribar la Lola, també. Això és un holgorio, la reunió de la sala del costat. I això no s'atura, família. Segueix el Pim Pam Pum, segueix aquesta 147a edició. Em sembla que ara vaig jo. Porto un temazo que m'ha cedit el, el company Manolo, que sin ell no haria nada jo hoy, <laughs> bàsicament, més, foli, foli, més que xerrar. Ahí. Joder. Brutal, brutal. Es Escorbuto, des, de, des del seu antitó del 1985, família, cuidado, cuidadín, cuidadín. Thank you. Que antes nos tenían miedo. Cogen confianzas que nunca les dimos cobardes. Que van de valientes hablando de nosotros malantes. tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos cobardes, que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladrillas Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del programa, donem pas a l'agenda del Pim Pam Pum. El primer acte que portem serà demà, divendres 23 de gener, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública de Gràcia, a xerrada i presentació del llibre Viure, morir i néixer a Gaza, amb el seu autor David Sagarra, l'experiència en primera persona del conflicte palestí. Aquí a Sabadell, no us ho perdeu, organitzat pel BDS, Can Capa i, i a Gràcia. No us ho perdeu, que és del més suculent. El següent acte que portem és per aquest divendres 23 de gener a les 7 al Casal Popular i Cultural al Buirac que hi haurà la presentació del llibre La mirada de Michon, que és una guia d'autodefensa feminista, amb l'autor Rubén Sánchez Ruiz i tot organitza doncs, la, la Figa Rebel. El següent acte que portem és el tas de presentació del projecte Pitecus, cervesa artesanal, el, el 24 de gener a les 12 a l'Ateneu de, Bar eh, de Barberà, que és al carrer Sant Pere eh, número 4. Eh, i bueno, no sé, perdó, la gent de Pitecus presenta el seu projecte, una cervesa d'allò més bona que, que està corrent pel Vallès com, com la pólvora. I el següent acte és el diumenge 20, 25 de gener i és la jornada solidària per les encausades de Can Vies a les 11.30 hi haurà un cercavila amb batucada, a les 2 un dinar a la plaça de Màlaga i a les 4 concerts amb Premsa Negra, La Tartana i Poni pisador. Molt bé. I el següent acte és el, el que es farà el divendres 6 de febrer, divendres 6 de febrer a les 6 a Cotxeres de Sants, un acte també ineludible, acte de denúncia, promuntatges, impunitat i repressió. És un acte que, en el qual hi participarà Rod Rodrigo Lanza, víctima del muntatge 4F, Xavier Artigas, Chapó Ortega, Ciutat Morta Directors, eh, Mariana eh, Iudobro, Iudobro eh, mare de, de Rodrigo, l'Alfon, condemnat a 4 anys per la vaga general del 14N, el grup de suport de preses de l'operació Pandora, Laura Gómez, de la CGT, imputada a la vaga del 29M, Zenon, eh, rereguarda en moviment, Andrés Berrio, Tanquem els Ties, eh, Carles Guillot, de Stop Bales de Goma, eh, Juanjo Álvarez, eh, pare de Pedro Álvarez, Iñaki García, de la campanya Justícia Juan Andrés, Pau Guerra, membre de l'Assemblea de Canvies, i Jesús Rodríguez, periodista de La Directa. Eh, a més, hi haurà poesia i música amb, amb Sílvia, amiga de Patri, i Helen del desmuntatge del 4F. Eh, tot això, com dèiem, divendres a les 6 de, divendres 6, perdó, a les 6 de la tarda, a Cotxeres de Sants, al carrer de Sants número 79, i organitza l'agenda Desmuntant el 4F, CGT Barcelona i Ciutat Morta Metro Monster. No us el perdeu, brutal, brutal, brutal aquest acte. I l'últim, és l'últim, Sí. L'últim acte que portem és eh, a la Sala Salamandra, el dia 6 de febrer, on tindrem l'oportunitat de veure Gatillazo, Inarrestabili i, i Cercedilla. A Hospitalet. A Hospitalet. I fins aquí l'agenda la, del programa compartida amb Polluelita. Meng, meng, meng, meng, meng, meng, meng, meng, meng, eta... <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Eh, Segueix molt bé el programa. compartida, eh? Has vist, eh? M'havíeu d'haver avisat que, que no havia obert el, eh, segon micro. Això va, no, això va, així, això va així, el pim-pam. Molt bé, eh, més, eh, molt bé, molt bé. més música combativa, segueix el programa. Eh, em sembla que ara van, va el Manolo. Ara vaig jo amb un temazo a Amb un temazo comencem... Bueno, aquest és un tema tranquil·let, però ja comencem a pujar el pau eh, una miqueta. Eh, porto a, al Sex Pistols en un vinil que vaig trobar en una botiga de, de Londres eh, i és un vinil d'un directe que van fer a la Lesser Free Trade Hall de, de Manchester el 1976 Wow. I, i bueno, és un concert que amb la primera formació, abans de que estigués al, al Sid Vicious, Y bueno, bueno, porto el, tema, el primer tema de la cara B, que es diu Submission. Doncs que el pa i eh, fum a Bueno, ja veieu, wow. en directe a Garajero absolut, però bueno, Sex Pistols. déu nhi molt guapa. Molt guapa també la proposta del mestre Manolo. Això no s'atura, això continua. Uh, eh, em sembla que ara torna a venir la Marta. Pot sí? ser que sí? Hòstia. Sí, sí, sí. Diríem que sí, diríem que sí. Marta, què ens portes en aquesta ocasió? Bueno, us porto una cosa que no diré el que és perquè no vull que em tirin tomàquets i qui, qui ho adivini pues, que s'ho mengi. Es diu sortida i, bueno, quan un es sent atrapat, doncs busca la sortida. Busca la sortida. It's a song about a religious man who became a very dangerous man and he couldn't work out the mystery or the hands of love. You know it got a kill, you know he went astray. He used to stay awake to ride the dreams he had away. He wanted to believe. estación can also fall down. Even the hands of love. YouTube, no? YouTube. YouTube. YouTube. El Pim Pam Bob. Eh, <laughs> no, no, a, no, a mi no me mires, a mi no me mires. No, no. <laughs> La culpa eh, és tuya. Bueno, eh, ens aixequem la cresta, ara sí, Interterror, un single de l'any 85, car que ara eh? ve un tema que el primer cop que el vaig sentir va ser en el disco de Males Cartes, Sucias Guerres, però en aquest cas el tema original d'Interterror, Felices Días en Auschwitz. Auschwitz? Auschwitz. Auschwitz. Auschwitz. Rock and roll. Sí. No. Pues no tendrá. No tendrá. Interterror, Felices Dies en Auschwitz. <laughs> I cap a on camina? Això segueix, això no s'atura, el 147 que comença a galopar, em sembla que ara, em sembla que ara va el, el Ricky, em va sembla que porta un tema zarrangano sí, en tota que, norma. Que que no ens hem esbarallat, però com sempre el, el, el portaves tu i el portava jo. <laughs> I no és ni teu ni meu, tocava, i, en Manolo. Hi ha un parell de vinils de reincidentes i toca, toca catar-ne almenys. menys. Clar que sí, clar que sí, clar que sí. Molt bé, doncs presenta, presenta. La, la setmana passada vaig portar l'altre vinil, la, la del Vicio, Vicio no? Mhm. L'altre vinil. El, cent, el 137 la vas portar. El 137. La setmana passada no, tio. La setmana, pas la setmana passada, passada no, tio. Hola! que avui fem anys i se m'ha quedat de les dates, tio. Això és com, jo és que quan al col·le tenia un, un mestre que quan deia el dia següent, no volia dir el dia... El dia següent que us veiéssiu. Exacte, o sigui, el demà, demà, quan deia demà no volia dir demà... El proper dia. I això se'n va quedar, vull dir... Quina lliçó de vida, eh? tant. <laughs> no, perquè has de prendre consciència sí, sí. de quan és el... Som <laughs> mestres. Bueno, bueno res, va, va, va. Un temazo que es diu Andalucía entera. Com Marinaleda i per tots vosaltres. Va. Fum-li tonyina, que puja el pa. cojones que atacaron a la burguesía. Temblaron los caciques en el pueblo que murieron en lenta agonía. Picoletos que nunca pudieron combatir tanta barricada. Andalucía como Marina Leda. Andalucía entera, como Marina Quemaron y pisaron la bandera. Roja y guanta de la hipocresía. Los que cantan el himno diciendo por los pueblos y no por España. Los que han terminado sabiendo que esta mierda no es democracia. Andalucía entera. como Marín Galera Andalucía entera Tanto por culo vaya temazo de no, reincidentes que t'has tirat, eh? La pell de gallina, tio. La pell eh, de gallina. Bueno, Fill de eh, pares andalusos. Era el meu últim tema de, de la nit. Espectacular, tio, espectacular. Partit la pana al pim-pam-pum amb esta tecles, tio. Fill, fill de pares, el, el concepte. Fill de pare i mare andalús i andalusa. Jo també, jo també. Sí, eh? El concepte fill de pares... Ahí està. És així. Cap on camina el pim-pam-pum? Cap on camina ell? <laughs> bé, bé, bé, bé. Qui queria que te diga? Avui no m'ho preguntes a mi, és perquè jo no són, coses, són coses que em passen pel cap. I... Tu di que sí. Pues, a veure, mira, et diré que cap on camina i camina cap a la puncarrada, puncarrada de, de hardcore punk des de Madrid amb, el, amb els Indios. Boom. Porto un tema que és d'una uh, sèrie de col·laboracions que van fer amb diferents grups i, i porto aquest, aquest single que, que és amb, amb un altre grup que després escoltarem, que és Contrasto. Contrasto. I, i el tema és, es diu, és un muntatge, també una mica per recordar a totes les companyes que estan ara mateix a, a Madrid per al tema de l'operació Pandora i, i, mm. bueno, i també pues, una mica per recordar tot el que està passant ara que s'està estirant el, del fil amb el 4F sí. i així i, bueno, i per totes la veritat les és que el, el moment és d'evolució de, a nivell d'això, eh? ha, ha sortit a la palestra tota mena de responsables o, o d'irresponsables, millor dit, de, de policia, d'Ajuntament de mhm. Barcelona, mm -hmm. però també per la banda de l'Operació Pandora també s'estan donant passes endavant. Sí, bueno, sí, déu nhi do o tard o d'hora al final no, no. a cadascú... A les coses pel seu nom, clar que sí, molt bé, Manolo, tio. Doncs pues fotem-li. Fum-li, Tonyena. és un montatge terrorisme d'estat. Ho és. Ho és i, i no és ni el primer, ni és el segon, ni és un cas aïllat. És una contínua d'aquest puto estat que ens oprimeix. Així és. Per totes elles. Espectacular, eh? Espectacular el tema que s'ha tirat el, el Manolo, fent pujar el pa al pim-pam-pum per, fer, per fer aniversari. Ben guapa, ben guapa. Seguim amb més música combativa, seguim, seguim. Comença, comença a caure el programa, comença a davallar, o sigui que ens tirarem les puncarrades màximes, evidentment. La, la següent és un, és un tema zarrangano que no podia faltar aquesta cita, és el Xus de la Polla Records des del seu LP e del 1984, Salve. Uh, és un... què és el que en dius? Un, un milió de còpies. milió de, còpia, de còpies venudes d'aquest Salve de la Polla Records, uh, eh, rècord evidentment de, de la banda, deu ser, i bueno, amb ella, amb ella us deixo. Bon viatge! Thank you. Tú está nervioso. Tiene alucinaciones, de su lucha sale a Esto no puede ser, esto no hay quien lo aguante. Tiene que llevarse a alguien por delante. Sus está furioso, sus está violento. Alguien va a pagar sus nervios. Se monta una bronca, se está en el suelo, ahora está contento, muerto. Ja hem perdut, ja hem perdut el estem, cap. Ahí estem, ahí estem, ahí estem. Brutal, brutal. El xus de la Polla Records del 1984 i que, i que segons m'explicava l'Ara, que abans no l'havia no entès, segons què va passar? la Wikipedia, eh? tot segons la Wikipedia. Què va passar? Però... què va passar? No, que, que al eh, vendre el milió de discos els hi van donar, els van donar el disc d'or per vendre el milió de discos i va, el, va, el Baristo va dir que no. Que el van fotre... El va rebutjar i va dir que ell no, que ell no volia res que fos d'or, que ell ho preferia tot d'ojalata. Van tirar-ho pel, pel vàter. <laughs> <laughs> clar que sí, clar que sí. Una, una bona serra de, de, de l'Evaristo, aquesta, aquesta gentussa. Vale, pues, eh, em sembla que fins aquí arriba aquesta sessió, no? Sí, no, que ja... Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do s'hi ha, donat, ha donat de sí. Hem tingut molts estils, molta música combativa, ben guapo, molt especial per fer 6 anys. Què més volem? Un munt de companyia, això ha sigut un, una, fe, sí. una festeta, eh, aquí. Vuit, I tant que sí. Vuit. Sí, bueno, bé, bé. Molt ah, bé, pensar que hi ha 6, no, 8 anys. no. 8 aviat, 8 <laughs> aviat. Bueno, I, el, molt bé, I el per... 150 encara més aviat. Per no estar preparat aquest aniversari prou bé, no? no està preparat de, ni de aquest aniversari. Era un especial vinils, però resulta que és un especial 6 any, 6 aniversari sí, també. Sí. Molt bé. Tio. No està preparat ni, ni el 6è aniversari eh? ni, ni res de res pràcticament. <laughs> Venim però, aquí fem... Però surt. Però surt endavant, clar que sí. que en surtin molts com aquest o millors. Millors, uh, segur. Com segur. sempre... Ens... Això aquí sempre anem cap amunt nosaltres. I tant, i tant que sí. I tant que... Però eh, avui déu nhi eh? déu nhi la, la solera que li dona el tema del vinil és, és exclusiva, vaja. Ens n'anirem com sempre amb dos temes. Em sembla que se'ls reparteixen entre, entre el Manolo i el Lara. Vaig jo, torno jo amb el meu últim tema. Eh, marxo ja per acabar, pues seguim amb la puncarrada i porto un dels primers grups eh, de, de punt hardcore d'Itàlia, amb, un, dic un de, un, no un dels primers grups, sinó un dels primers grups de, del moviment eh, llibertari, i porto el, els Contrasto, que, que són els que, els que deia que tocaven amb, amb els indios, sí. i porto un tema que es diu Espetando il, il Risveglio, i, i bueno, a veure, per, per acabar Punt jo italià. crec que està bé. Clar que sí, segur que, segur que valdrà molt, molt, molt la pena. I l'ara què? Què dius, tio? pues tancarem amb l'última dansa de guerra, que és el disco de Cortato, Explica't-te, de dansa, que el vaig adquirir divendres passat i dissabte passat em vaig trobar el Fermín. Precisament? A, a, a, al costat de... A Bilbo? Sí, a, Bilbo. a 150 metres de casa de la col·lega on estava, on tenia el disco guardat i va ser el rotllo, vaig a buscar el disco i, i que me'l signi i aquí el porto, l'estreno l'estreno avui, bueno, ja ha sonat uns quants cops a casa aquests primers dies i tal, Una però l'estreno avui, per tots vosaltres anirem a, tancarem amb un tema que t'he deixat triar tu com a regal pel teu <laughs> sisè aniversari a la ràdio, que bueno, has, casa, triat, no? has triat molt ben triat el tema de Xerat. A casa. I per, per, acabar, sí. per acabar també... Va... Per cap acabar, a casa. cap a casa, Xerat, és un disco, l'últim disco de Cortato, i el primer que, i únic que van fer en directe a l'any 84 al seu últim concert l'1 d'octubre del 84 a Irunya. Buah, brutal, brutal per acabar. Uh, ens veurem ben aviat, ens veurem ben aviat perquè resulta que aquest programa no, no podrà parar-se ja que comença Radiotrama on Turc. L'assemblea de Radiotrama torna a estar activa i funcionant eh, arriba ara ja sí la Mamba Negra, arriben també els BCO, que ja direm les dates, però, però es faran un seguit de, de canyetapes aquí al casal independentista i popular Can Capablanca i a partir d'aquí començarem a volar cap a totes les bandes del Vallès, a Barberà, a, a Cerdanyola, a Terrassa, a tot arreu. Visitant vaja. Ateneus, visitant Ateneus. Com ha de ser? Ahí està, Radiotrama un tour, el Pim Pam també un tour i, i que això no pari. Quines ganes. Quines, quines ganes. ganes, clar que sí. Ens trobem, com sempre diem, a la xarxa, als casals. I pels carrers. Clar Salut sí. i revolta, família. Bona nit. Bona nit. Buenas noches. No, no, no, la... per cui vivere là fuori. Cosa c'è là fuori? sconfinata stupidità umana. Le mie braccia!